ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر نظر الله se ne nazemni oni koji se سي oni se sude i kažu mi hoćemo red da uspostavimo na فزادهم الله غرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون u njihovim srcima je bolest. Allah tu bolest još više povećava. Njima će bolna kazna na ovom svijetu biti zbog toga što lažu. وفي جزري عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون kada im se kaže nemojte reći na zemlji oni kažu mi red postavljamo gdje je tu red gdje je tu pravda udari na auto još moraš kaznu platiti وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري Čečelju Bohaga psuje dakle svim sudijama javno, oni uzeli barem i pivnišku zobuke.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 Jer poslanik kada je Seladu Veselam kaže primjer vjernika u njihovoj međusobnoj ljubavi i solidarnosti je kao primjer jednog tijela. Ako oboli jedan dio tijela, čitavo tijelo mora osjetiti boj na srcu. Pa nema sumnje da kogod ima trun imana u svom srcu, mora da se suosjeća sa muslimanima, da se raduje kada se oni raduju, a da tuguje kada oni tuguju i da je da zajedno sa njima podnosi one muke i bevaje koje su ni u datom momentu pogodili. Kazali smo prošli put da se samo historija ponavlja. Kjavir ne može biti nego kjavir. Može samo biti druge nacije, ali ovdje opet kjavir. Munatik ostaje munafik. On može biti bošnjak, albanac, turčin, arab, persijanac, ali on i dalje ostaje munatik. Mukmin ne može biti nego mukmin, bez obzira bio on bošnjak, ili bio turčin, ili bio arab, ili bio iz neke druge nacije, ako je mukmin, on je mukmin. Znači ništa se ne mijenja, historija se ponavlja, i potezi nevjerniški se konstantno obnavljaju kao što smo to naveli u slugera. Zaraz. Vi znate da je povod ove bitke bio otići u Medinu i ubiti poslanika ali se nakon vrstveran. Rastira si zajednicu muslimana koja je ostavila sami metak i svoje sobrake u Mekiju. Evo vam Nehemije, pošto ste toliki silnici, mi odesno potpuno 450 km od veke, samo nas postavite na miru, da u miru obožavamo svoje gospodara i da budemo daleko od bušnika, ali i nisu ostali na miru. Nego su došli i pokušali. Ali Allah Đelešanu dao da je jedini vojnik koji je stao prednik. A i ljudska vojska je bila sredna, dio Allahov vojnik koji se vjetar zove. Koji je utjerao strah u kosti nevjernika. Pa su se radili prema nekim dježeći i ostavljajući mnogo toga što su bili voljeli za piraniju da naprave svoju listu kao što to žele napraviti nevjernici. Gdje god mogu kada su pitanje muslimani. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْرِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا I vratio je Allah žele šanu nevjernike, koji su natovarili velikom srpskom, لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا Ništa nisu ostvarili. وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًا عَزِيزًا I Allah je spasio vjernike da ne dođe do krvo prliča, da ne dođe do onoga što bi teško kasnije bilo izlječiti. A zbog čega je to sve tako bilo? وَكَانَ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًا وَاللَّهُ قَوِيًا عَزِيزًا Zato što je Allah وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًا عَزِيزًا Zato što je Allah ja, Allah sve može i On je uzvišen. Vidimo, draga moja braćo, da munatici ovih dana zajedno sa svojim nevijenicima nisu završili akciju i rekli, eto, opet greška. Nismo oče na pravu adresu. Prava adresa je u Maljavuci. Prava adresa su kahvane, javne kuće i sve one ustanove koje proizvode grehe, a Bosna se može pohvaliti pred svjetskom javnošću da joj dobro grijeh idu i da ima potpuno sremne grijehe za izvod. Jedino možemo mi grijehe izvoditi sa ove zemlje koja je zemlja Islama bila koja je bila zemlja stida putuje Anton Hanki opihađeno Sarajeva židovski vjeroučitelj koji je poradio zajedno sa svojom organizacijom Austro-Ugrskom i kaže ne zna od Bihaća do Sarajeva za preljubu među muslimanima. Ne zna da ima njegove uši koje bi volile to da čuju ili njegove oči da to vide. On ne može to da čuje, niti njegov oko može da vidi. To su ti bošnjaci, muslimani koji su živili na ovim prostorima, koji su bili ljubomorni prema svojoj vjeri, a kao li onda prema ostalim muslimanima. Nažalost, danas je nered na zemlji. Oni koji se hapse, Oni ti sude i kažu mi hoćemo red da uspostavimo na zemlji. Vi kolubih im mnogo فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون ونيهم سرcima je bolest Allah tu bolest još više povećava. Njima će bolna kazna na ovom svijetu biti zbog toga što važu. O ida ile lehum la tustidu fil obi alu innama nahnu muslihon. Kada im se kaže nemojte činiti nered na zemlji zadrigo na što radite dolazite u pred saba i hapsite muslimane i kažete onda da su njihova djeca neuredna. Pa ko pere zube u dva sata noći? Ko ima pravo takvog straha? Kada upada hiljadu specijalaca da traži češer i da se vikta da bi tebi munatiku ispao vijek. I onda kažete, djeca su prepadnuta, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ Kada im se kaže onima koji su bolesti i u čijim srcima je velika pored kufra i nevjerovanja i vrže vjernika, nemojte bolan nere činiti na zemlji. Kažu mi samo redu postavljamo. Ela, inno humul mufsidune, volakim la ješorun. Vi ste pravi mučisti, Vi pravi nered na zemlji činite. Ali je još najgore što vi to nikako ne osjećate. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا إِنَّمَا نَحْبُمْ إِنَّمَا Kada im se kaže i vjerujte kao što ljudi vjeruju. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ kada im se kaže vjerujte kao što ovi ljudi vjeruju. Kažu da vjerujemo kao što bezumni vjeruju. Kaže oni su bezumni. Allah za njih tvrdi da su oni glupi i da su oni bezumni, ali oni to ne znaju. Kada su sa nevjerisma, kažu mi smo s vama, A kada dođu i hoće da špioniraju muslimane, kaže se nam neko ko što nam je davi došao dole. I nema sumnje da je to jedan millet i vidjeli ste jedino je 60 minuta moglo zajedno sa policijom da uđe u Maošu. Niko drugi. Znači, naši novinari su danas obavještajci ali posljedni novinari. Zašto gospodo niste pustili druge novinari? Iz Hayata, i Avaza, i drugi medijski kuća, pa da i oni vide šta se dole dešava. Otkud vas vi da se nađete? Otkud vam toliki podaci kada nekoga provanjivate? To je dokaz da zajedno protiv islama i muslimana na ovim prostorima radite. Ništa dobro. Jer mi smo počeli da tumačimo određene ajete iz Ture Rasta. Savjetnici, kada su se vratili poraženi iz Medine, poraženo od Allaha te barke o ta'ala, opet se nisu opametili. Opet su mislili da se može ratovati protiv Allaha, da se može ratovati protiv vjednika. U najmanju ruku koristili su jedan opasan metod, a to je iznošenje laži. To je iznošenje laži protiv vjednika. I zato Allah žele žanuhu takviva prijeti bolno u džahnemskom vatnju. Kaže uzvišeni, u zadnjim djevojima, u zadnjim ajetima, surer Ahzar, savjetnici, pa je poslušajmo i pripremimo svoje uši i svoja srca da ih dobro razumijemo.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 Pa ga je Allah očistio od onoga što oni kažu. Allah je izbolio istinu pogledu mu stare i sada. Laž je ono što se govorio mu stare i sada. Allah je dao da izađe istina i da se otrije ono što je vašim srcima. O vjednici, bojte se Allaha šanuhu i samo istinu govorite. Ne Nemojte lagati. Nemojte tražiti nešto kroz laž. Dobit ćete nešto od ovoga mljavka, ali ćete biti poniženi na ovome svijetu, što ćemo kasnije spominjati. Allah će vam grijehe vaše oprosti zbog toga. I preko mnogih postupaka vaši ruči treći. Allah je onaj koji prašta i koji je milosti. Mi smo ovaj emanet da se držiš vjere, da radiš za vjeru, da budeš ponosan s vjerom, ponudili na desnima, vrtima i zemlji. Prebejne i jahmir neha u ešpekne minha, pa su se pobojala i vrda i nebesa i zemlje i ustegla se od toga maneta, wa hamelaha insan, ali ga je ponio insan Adamov sin. Zašto je ponio Adamov sin? Inna ugana džahulan Manuma, Manumen Čehuda, zato što je Ademov sin, onaj koji sad sebi ne treba učini i koji je neznalica, ne zna koji je, koja je briga za ovim emanetom i šta ovaj emanet sve podrazumijeva. S druge strane, ko ponese emanet kako treba, neće ga Allah žele šanu poniziti, naprotiv, Allah će ga učiniti na dunjavu i na hiratu da bi Allah kazio munatike i munatikinje i mušike i mušikinje, a oprostio mu'minima zato što je Allah bilo stiv i što puno prašta. Zato kaže, ne možemo, a da se spomenemo čovjeka koji čini veliku smutnju, pa koristimo ovu priliku da ga pozovemo Allaha radi kao što je poslanik ali sratu od strana, molio Allaha te bareke mu ta'ala i zazvao svoju najbližu familiju i rekao im, a Allah mu je prije toga naredio, u Arabe raširate ga nakon upozori svoju familiju, svoje najbližnje prvo njih pozovi objasni šta ti hoćeš Muhammede, ko ti šta ti? Pa im je pozvao, pa im je rekao ovo kurejiš, o je Hadiće, ovo je Krišni, kada bi vam kazao, evo iz ovoga druga stoji vojska, bili bi povjerovali. Sada je poslanik kada je srnatu moj srnam, na isti da vidi da li on godni, vrijedan, kažu svakako, jer ti si sad je pod emin. Ti si onaj koji si iskren povjedni, tebi se može mane dati. Pa kaže Ibn Rasulullah i Veikum, ja sam Allah poslanik vama, Znate li ko se je prvi javio? Prvi se je javio ja Ebu Džehar, ja Ebu Leher. Ebu Leher mu je Adiđa, a Ebu Džehar iz Koreša. Pa su rekli, prokljete ga je dan u kome si nas sakupio da to kažeš. Pa je on Allah objavio tebe tjena Ebi Leher i u kojoj je proklinje Ebu Leheba, njegovog Adiđu, koji je išao iza njega konstantno, I kada bi god riječ istine, on bi rekao, o ljudi, on laže, o ljudi, on je lud, o ljudi, oni nisu normalni, ovo su neki strani ljudi našim prostorima. Kao što nas se istorija ponovo ponavlja, pa je Allah te bareke wa ta'ala zapečatio srce Ebu Leheba. Dvare godina je živio i slušao kako ga sahabi propinju Allahovim govorom nije mogao ni lažno da primi islam. Pa mi pozivamo one u kojih učijima je srcima bole, ti kolubihim marabun, prezadehum Allahu maraba, učijima srcima je bole i Allah tu bole povećava, vratite se i pokažete sa Allahu želešanu. Ako kažete da ste pamesti i da znate lijepo pisati i lijepo govoriti i dobre emisije podavati i znači vas onda budite društveno korisni, ne bojte govoriti protiv istine, a pogotovo ti bakire, čije ime počinje od Ebu Bekra, je bakir dolazi od Bekir, tvoje ime časno i prezime ti je časno, Hađi Omerović, Omerović, prvo bakir, pa onda Hađija, pa onda Omer, ali ti postao nivalo ne vrijedi i znaj, ako ne bude se pokajao Allahu te barke o ta'ala, pitaj i raspitivaj se, ti špioniraš i traži odgovor šta je bilo s onim iz Danske, što je crtao slike poslanika, ali se nas uvod stran, nije mu došao terorista iz Bauče, niti terorista iz Dore Bore, poslao mu je Allah te barke o ta'ala kaznu, Palio ga je Allah vatrom na dunjavu i zgodio je od požara. I on je njegova porodica. I zna i dobro, kogod mu nas udari na čast muslimana, na čast Božije vrija, ponizit će ga Allah te barek evo dala ako, ako Allah hoće, bez jednog vetka, bez jednog vojnika koji na dvije noge hodi. Allah ima svoju nevidiju vojnu, pa se pokaj i ne budi onaj koji će biti prokret od Allah te barek evo ta'ala ili promijeniti svoje ime. Posao ti ne valja. I čut ti ne valja. I udajaš po časti muslimana. Pa nabih sebi onda neko vaško ime. Jer znamo da su nam vas 11 puta ovda, ovda sudili i pokušali od nas da nas zatru na ovim prostorima. Onda promijeni ime i prezime. Jer ti čud već ne valja. A ako promijeni čud, ime i prezime ti je lijepo. I znaj, da Allah te bareke od dana sabur. Allah je srpljiv, najsrpljiviji. To je nekolo te bareke od dana svojstvo. Pokaj se na vrijeme i vrata Allahu te bareke od dana. I ne budi novi Ebu Džehel. Znaj, bakire, da je Ebu Džehel. Prije nego je bio Ebu Džehel, bio je Ebu Hakem, otac mudrosti, Pa je volio poslani kada je sratu od strana Allaha te barake o ta'ala da uputi dvojicu Omera i Rebu Čehela koji je isto bio Omer ili Omer ibn Khaldaba koji ima u svom prezimenu pa je Allah uputio tog Omera velikog a ostavio u džavu zabudi Rebu Hakema pa mu je sredio Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ime i rekao mu ti si od danas Ebu Čehel ti si od danas otac, otac neznanja. Da se radimo na samima. Evo vidimo što nam rade monatici. Evo vidimo što nam rade oni koji kažu služba, koji čine nevred na zemlji. Juče mi je došla policija prekuću. Nije još došla da me vodi, ne bojte se. Mali je moj Adil imao udel, udelo ga auto. Pa su došli da uzmu izjavu od djeteta Pa su mi rekli, mora djete da govori i da kaže šta je bilo pa je djete iznijelo. Hvala Allahu, ništa se djetu glava nije desilo. Nije bilo lomova. Ali na kraju kaže, dragi domaćine, ovdje ima u našem zakonu, morat ćeš platiti 50 maraka kaznu zato što ti je djete udareno. Pa kaže, ja ne živ bio. Stavi ti sebe u tu poziciju da ne zna šta ti je sa djetetom i da samo dolazi do tebe vijest da ga je auto udarilo, a nakon toga dolaziš ti da uzmeš izjavu i kažeš tvoje djete je napravilo prekršaj, ti moraš da platiš 50 maraka, a ja ga pitam dobro da je poginulo u takvom slučaju i da je skršeno, kaže možda bi još šao na robiju. Ili kaže to ne sjeda, ali ovo tako stoji u zakonu. Pa mi samo sprovodimo. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ Kada im se kaže nemojte reći na zemlji, oni kažu mi red postavljamo. Gdje je tu red? Gdje je tu pravda? Udari za auto i još moraš kaznu platiti. Jer kod Allaha tako, haže lillah, Allah je pravedan, inna Allah je jedmuru bil adl, Allah je naredio da se svakom njegovo pravo da. ولا يظلم أحدا إليك لكم من ظلم الله جل شانه نريتي a to se dešava kod onih koji danas punim ustima kažu da nam žele dobro i da žele da, nas, da će nas oni čuvati. Nismo to 92. Upravo oni u, u koji su u uniformama bili, oni su gledali prvi da podignu. Ostao je goli narod koji se sam organizirao i u odranu protiv zinevijenika stao. Naši muslimani, pratimo ovih dana šta kažu i šta pišu i kažemo, postavljamo jedno pitanje. Jeste li dovoljno kazali? Jeste li svoj vapaj izdjeli? Jeste li obišli te muslimane? Pa ćemo vidjeti da mnogi nisu smili otići A kamo li nešto jasno i glasno kazati? Bilo je tu i tamo neki osuda, zbog čega tolika policija, zbog čega uzdo doba, neki malo i brane i jadikuju se zajedno. I evo emotivno staju na stranu vjednika, ali da li je to dovoljno? U vremenu Azrcima, jednog od kalita, samo je jedna muslimanka zavapila iz zatvora. Pa je digao sav narod na noge i svoju vojsku na noge i rekao, o ti kemu tamo, o ti sino tamo, Rinanska, ne budeš li tu muslimanku vratio odmah iz zatvora. U prati žena, ne muškaraca, poslaću ti vojsku koja više voli onaj svijet nego ti žene i vino. Nažalost, nema danas moja srcima, ali nema ni sposobnih ljudi i hrabri koji će gazati. Mi smo čuli jednog političara da je izašao pa gazao, to je sulu, to se tako ne smije raditi. Idite prema Banjeluci, tamo su dobro puteve obilježeni i nije to šuma, iako se zove Republika Šupska. A ostavite muslimane na miru i na kraju kažu, sumramo, Znači, muslimarima se sudi samo kada sumnjamo. Samo bi opijastor da kažu kao što su kazali neki dan. Sumnjamo da se u maoči proizvodilo oružje za masovno uštenje. Samo još recite da smo Koreji prodali sve vrnoje. Pošto ne volimo šije, njima nećemo prodati, jer oni putuju evo u pekra i odena. Samo još kažite da smo Koreji prodali to i da su muslimani znaoče atomsko oružje proizveli i prodali ga Sjevernoj Koreji. To Toliki je laži. A da ne govorimo hoće deset muslimana ili hoće 30 muskorovica da ocijepi se u Bosne Hercegovine. Hoće oni državu sami za sebe. Ovaj vamo, međer, na sva usta to govorite. Kažu on, oni ne priznaju ovaj zakon. Šećelju pohaga, psuje nasred svih studijama, javno. Oni uzeli barem i prišli se obuke. A onda ih tako ugrade riječi govori. I kaže da ih ne priznaje. I to je kao njegovo osnovno ljudsko pravo. Kada bi se nam snašilo, koji bi dobro došao za krompire i kukurze da čuva od rana i od divnih krmaka. Kaže, neće da se da uzme advokata, njemu ne treba advoka, ovo će se graditi sam. I to čita svijet, respektuje. I uzima u uopci. Musliman kaže, nećete mi vi suditi. Ja neću od vas ništa, jer vi ste nepravedni. Vi ne poštujete ovdje ni, ni Svatburg, ni ovo, ni ono udruženje nekakvih pravnika ili institucija za kobajagi, ljudska prava. Gdje si sada i zareću koji se boji za neki hršički komitet ljudska prava? Znači, sumljamo, sumljamo da su ti ljudi našli svojih 50 telefona, pa svaka ciganka u Bosni ima toliko telefona. Našli smo gađe 30.000 eura, pa od čega će živjeti zajednica od 30 ili više domaćinstava? Sumnjamo da su te pare odnekle. U Bosni se grade i šakvom i kapom. Milioni nestaju. I to ona nena koja ne zna šta znači recesija, vidi i zna. Ali to nije opasno. To je moderno, to je moderna krađa. U modernim specijalni lovkostnim rukavicama. Ali sumnja. I na kraju će biti ubosti. Moraš dokazati da si nevi ali mi imamo Allaha te barake wa ta'ala, našeg gospodara koji će zulučare poniziti kad tad i mi u to vjerujemo kao što vjerujemo tudi dan. Značamo se na tumačenje sami ajeta. Allah te lešanom kaže, o vjernici, nemojte zlostavljati mu stavi sram, pa ga Allah očistio toga što smo kazali. Vidješ je Bukhari u hadisu koji je poduži hadis da je Musa ve sratu na sran bio toliko stidan jer je stid od imana pa jedno otišao da se okupa a mušnici to jeste Benu Israil židovi su govorili da Musa ve sran ili ima kupu ili ima neku neke plešene po tijelu ili ima kivu ili ovo ili ono Pa su tragali, ne bili ga nekako našli u nezgodnoj situaciji. Pa je tako i bio. Musa je sram je odložio svoju odjeću, koju je kamer odnio. Pa su zavetili Benu Israil i vidjeli ga gola. Pa su vidjeli da moje tijelo baš onako kako Allah te barek evo dana stvara u velišem obliku. Allah je očistio Musa je sram od laži koje su pripisivali Benu Israilu kao što se to čini danas. O vjernici, bojte se Allaha i samo istinu govorite. Allah će vam grijeje vaše oprostiti i preko hrčevi postupaka priječi. ko se pokori Allahu i njegovom poslaniku, ta je pobjedni, ta je uspio, taj se je spasio i to neće grijeti biti oprošteni. Jedne prilike poslanika je sada u sada. Kako bilježi vam Ahmed, i drugi je klanjao podne arhavima, a zatim je dao i šaretnom rukom, rukom ljudima da ostavu na sjede. Ustao je rekao, o ljudi, moj gospodar mi je naredio da ga se bojite i da samo istinu govorite. A zatim je ošao i obratio se ženama i rekao, moj gospodar mi je naredio da samo istinu govorite. Jer zna da žene često znaju govoriti što nije od istine. Ova je manet, ovu vjeru, prosperitet ove vjere, jer mu festivi gažu, kada se gaže svoje mare ponudili nebesima, brdima i zemlji, se podrazumijeva na vas, Bog, Haš, svi ostali baneti, razna div, šta god uzmemo ispravno je. Smo ponudili nebesima, brdima i zemlji, ali se ustegli od toga maneta. Neko ga mora ponijeti. Ponio ga Isa, znači više nema izbora. Ako želi da uspije na tom emanetu, ne smije da čini izgumu, ni sebi ni drugima, i ne smije da bude džahir, da nas pita muslimana, šta si ti, muslima, pa imaš i bez vaka narada, kao da si mu rekao imaš atomsku bombu. Tako se gleda čudno. Hoćemo nekakav islam bez ibadeta, to ima kod drugi. Odeš i uzneš avde sa jednim prstom. Gudeš ga u vodu, a onda ti neko obraša grijehe, a ti mu samo budeš javan. Sve mu kaže što si radio za sedam dana i on ti sve oprasti. I opet ideš i opet dođeš uzneš avde, gudeš jedan prst u vodu, ti si pod avdestom i kaže kog tamo onome poprima Allah Đalešanuhu, šta si radio i on ti tako grijeha opraša. Ako ne bude emaneta, onda će Allah Đalešanuhu nas progasiti u radicima, u mušicima. A ako bude emaneta i rada za emanet, onda će Allah Đalešanuhu oprostiti vjernicima. Rekao ovo, molim Allah Đalešanuhu da oprosti i meni i vama da kunu kao bi hada ostavio ali u Alhamdulillahi Rabbil Alamin. العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين وبعد كاج الله تبارك وتعالى آية إستطاق سورة الأحزاب يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطيع الكافرين والمنافقين ودع عذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ovo je zadaća vjernika, ovo je zadaća daija, ovo je bila zadaća poslanika, ali salatu od selam. Jer oni se bore, vidimo čime se bore. Koriste zabranja, raspoloživa sredstva, laž, petljaniju, da bi se borili protiv nas. A nama Kur'an kaže, وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا I bori se ti sa njim, protiv njih, to nazvao velikim džihadom bori se ti sa, njim, sa njima protiv njih Kur'anom, jer oni ne mogu razvati protiv Kur'ana. To je Allahov govor, pred ovim govorom sve staje. Došao je mušnik u Meku i rekao ovo Muhammede, ja sam čuo da si poludio. Pa ako želiš, ja bi te liječio. Pa me gleda poslanika je salatu wa salam i kaže mu inna alhamda lillahi nahmaduhu wa nasta'inu. Citira hutbatul hađe. Pa mu kaže ovaj muši ponovi, ponovi. Pa mu je ponovio tri puta. Pa kaže tako mi Boga. Nisi ti poslan, ti nisi lud, nego si ti ludima poslan. To što ti govoriš to je nešto na naravno. Znam ja razlikovati šta je ljudski govor, a šta nije ljudski govor. I zato se mi moramo protiv zla nereda, smutne, zuluma, nepravde, voliti Kur'anom, citirati sebi drugima Kur'an i tu tražiti pouku i poruku za naše, za naše sutra. Kaže Allah te bare evo ta'ara, o poslaniće, inna arsanake, šahide, omu bešire, omu nebira, mi ste se pokrispo te poslali, kao svjedokom, samo vi jagajte, Mi smo se došli do kod Allaha te barake wa ta'ala. Umrijet mi i doćemo pred pravo sudiju koji je pravedan, koji neće suditi po malim postričenima, nego po Allahu i svoje pravdi. Mi smo se poslali kao svjedoka donosio sa radosti i vijesti i onoga koji treba dobro da upozori وداعيًا إلى الله بإذنه واستراجًا منيرا Ti si pozivaš Allahu Čelešanuhu. Svaki vjernik je pozivaš Allahu Čelešanuhu. Nose ti to Allahovo svjetlo. I zato mi imamo šta poruditi. Razgovarajte sa nama. Pokušajte nas. Znači, verbalno isprovocirati. Dajte dijalog. Pa da vidimo ko je na čemu. Hoćete da protivite tisu koji je davo i kruho u žernemu i dalje trune i gori. Mi ćemo umrijeti, ali ovaj tis je Allahova stvar i ne možete ga nikako usrnuti. Možete ubiti Bilana, Javlana i Bumljana, ali Islam ne možete ubiti, niti ga možete zatrati. Sad je Allah se bareke od sa obraća poslanih, ali se razumu od ali sve mu'minima wa bešeri mu'minine bi ene lehum min Allahi fadlen kabira reci mu'minima dođi kao starošnjom vijest do zadnici i radosti vijesti da njih kod Allaha žele šanu čeka odabrano mjesto Allah je uzdigao vjernike i nema bolje titule od vjernik biti. Na sudnjeme danu će nevjernik kazati ja lejte mi kuntu suraba, Kamo sreće da sam zemlja bio? Kažu mu Fesir da će reći ovo nevijenik. Ja neće ni kunto himala. Kamo sreće da sam ko magarac došao na sudnji dan. Jer magarac neće u džehendem. A Boga ti baki ako se ne pokaješ. Ti i tebi stični. I svi oni koji zagovarate ideju ateizma i pomaganje nevijenika na račun vjednika Znaj da u džehennemu ima mjesta. Jevme ne puli džehenneme halim zemesti. Na dan kada kažemo džehennemu, ima još mjesta. Progovorit će džehennem i reće hevnim mezid. Ima li još? Ima li još? I Allah djelešanu će puniti džehennem onima koji budu nere na zemlji činili. Vjernici će imati ogromne nagrede. Ora su ti evgjavirine, ora munafiqine. Voda adahom I neboj se osvrtati na nevjernike, na mrafike. I neboj se ne mogu isprovocirati. Ne daj nikakvu pažnju. Vod se vakjer ala Allah. Osvori se na Allaha Đelešanu. Vakjeba billahi vakila. Dovoljan ti je Allah. Dovoljan ti je Allah kao zaštitnik. Mi moramo ovaj narod probuditi. Ovo je vrijeme sihrbaza. Ovo Ovo je vrijeme lažnog govora. Ovo je vrijeme mita korupcije. Ovo je vrijeme istaje. Ovo je vrijeme munafika. Danas od Mašika do Magriba munafici cvjetaju. I danas jedina firma koja ne otpušta radnike i koja svakodnevno mobilizira zovu se ove štane službe. Samo reće će biti istajni. Ovo ili onome pakovanju Ali znaj ti koji služiš nekom mimo Allaha te barke wa ta'ala, ako izdaš muslimane sa toma riječi, na dunjavu ti je poniženje smrtna kazna, ako izdaš vlada, a na onom svijetu džehennem, Ebu Gauta koji je poslao pismo iz, iz Medine u Meku, da obanije si nekemije da će Muhammed sallallahu alaihi wa sallam krenuti prema Meki, kada ga je ubacio poslanik, kada je sallatu wa i otkrio su njegova namjera. Samo ga je kada spasio. Rekao je Omer radi Allahu ta'ala anhu, da'ni ja rasul Rasulallah ja sa unuka, dozvoli me Allahu poslaniće da mu otkrijem glavu. Nije Omer otkrijao glavu za osim za djela koja izvode iz dina, osim za djela koja su teška kod Allaha te barke u ta'ala, pa je rekao poslanik ali salatu wasalam, ostani ga Omer, da ti ne znaš omene kao da se Allah Želešanu pokazao učesnicima bedra i rekao im šta god radili ja vam opraštam. Pa je znači viza koja je spasila ovog plenetoga sahaba koji se pokajao od ovoga čina. On nije imao loše namjere, on nije mrzio Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, nego je on znao da je njegova porodica ostala u nekih Pa je onaj emotivizam prevladao kod njega, bojao se da će ga nevjernici poniziti s tim što će njegovu ženu i djecu uzeti kao taoče na dan poslobođenja Mekke. A nije bio nevjernik u Allaha Đodešanu, nije bio mu nazik i nije volio da ugađa kafirima, nego šeitan ga u tom momentu prevario. Rekao ovo, draga moja dačo, a pozivam i sebe i ostale vjernike, da budu ozbiljni u pogledu i brigi prema ostalim muslimanima. Ako se mogu moglo okupiti 600 do 1000 specijalaca, za se ne može okupiti 600 do 700 intelektualaca i danonočno pisati peticije i danonočno koristiti sada spoložila sredstva medijska, civilna, da se pita zbog čega su zatvoreni muslimani, zbog čega je mu Hamza godinu dana u posrskom kontenanu i predite ga presud taj vaš mači koji je nepravedan, pa mu presudite da je napravio prekrišaj u saobraćaju, ako dokaz da imate, ali nemate, mislite da ste sve završili ako na stavite u kavet. Allah je u ovom slučaju lijepa, lijepa trebati i lijepa atribut, to nije divna i to je osobina ljudine, a osobina gnizavaca jeste da čine nere na zemlji. Zato pozivam sve intelektualce, pozivam daije, pozivam Bože, pozivam političare, nemojte šutati, recite istinu i Znajte, ako ovako ovim putem nastavimo, da će Allah Đelešanu u kaznu, ne bojmo se izigravati, znajte da je u Turskoj zasjela glavna elita, veliki oficira da ponižava Kur'an, pa su djel djel terali stanice Kur'ana i bacali po noge pjevačica Turkinja. Pa je jedan među bio, preradilo mu malo da to baš nije, da se to ne može podnijeti to voz ne može pomoći. Pa je pokušao da iz pozdrenja izađe. Izdio je živu glavu, a zatim je Allah Čendršanu dao zemljotre. Sam je grad došao u Helač. Samo je jedna jedna munara ostala da visi. Pa ne prijetimo mi, jer mi znamo da ništa ne možemo. Jer naša snaga je slaba. I mi znamo u kojem smo periodu. I znamo da moramo savjetovati jedni drugi ali znajte da Allah ima svoju vojsku. Znajte da je neko odradio Allah Želešanu sicama koje su kamenjem pečenim, klinom pečenom, tukli te slovove koje će ostati izrezbaren do sudnjega dana. Znajte da će Allah Želešanu pustiti nekakvu kaznu, jer onoga momenta čitajte historiju i geografiju Anice Begovića, pa ćete vidjeti kada je došao u ratnim danima u Travnici, I kada je čuo da su neki muslimani zatvoreni, koji hoće da idu sa muđahidima, odmah je rekao da se puste na slobodu. I zbog toga je jedan od njih dobio dva dinina. I ne znao da je to zlunu. Pa ne nemojte biti zlunčari. Recite riječi istine i pišite i govorite. Ili se razružajte od tih svojih nekakvih diploma. Pozicija i zvanja. I recite mi ništa ne možemo mi smo obični ljudi kao i vi, onda ima dova Allahu te bareke wa ta'ala. A džavijske golube, golubove poziva da se zabare sa onim što je u njihovom domenu i da puno dobe čine Allahu te bareke wa ta'ala i da poprave svoj odnos. Inna Allahe la yugayru ma bi qawmin hatta yugayru ma bi anfusihim. Neće Allah promijeniti stanje naše. Neće Allah promijeniti stanje jednog naroda dok mi ne promijenimo stanje kod sebe. Moramo početi ponovno od početka. Moramo vidjeti šta je sa akidom. Jesmo li je razumili kako treba? Moramo početi sa fikom da vidimo da li mi razumijemo vjeru. Jer zašto nam je vjera još uvijek teška? Moramo da analiziramo ima li ahlaka kod nas? Moramo da vidimo jesmo li društveno koristi. moramo biti ljudi koji ćemo stati i nositi bakri Islama dok nas Allah te bareke wa ta'ala ne pozove sebi. اللهم اعز الاسلام واعز المسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في العراق اللهم انصر المسلمين في افغانستان اللهم انصر المسلمين في الأسرة وأهلك اللهم رد المسلمين إلى الكتاب والسنة ردا جميلا اللهم حبب إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابته اللهم أخرج من السجون إخواننا وشيوخنا اللهم أخرج من السجون إخواننا وشيوخنا اللهم أخرج من السجون إخواننا وشيوخنا اللهم أجلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سلما لمن اهتدى اللهم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابته اقول قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون وجدي ومفتقري ومفتقري الذي أسرى عرفت الله بالنجوى بالنجوى